We aýaklaryna mes çekdi diýýär. We şo täreti bilenem diýýär, hemme namazlaryny okady diýýär. We sallas salawat bi wudu'in wahid. We näme Mekge araçynyň günem näme bir täretinde bäş wagt namazyny okady diýýär. Emma ondan öň her namazda täret alardy, bolsa bolmaz, bolsa, bolsa-da. Fekale lehu Umar. Şonda näme ýem Rasulallah öňki adaty etýäninden näme başga amal etdi. Öň her namazda täret alardy. Ýagny men her namaza täret alsam, parz diýip düşünmersiňiz ýalak diýýär. Düşündiňmi? Ýagny bir täretde bäş wagt däl, ýüz wagt namaz okasaň hem bolýar, bozmasaň. Düşündiňmi? Ýöne şu gün etdim näme? Şo men sünnet şekilinde etýärdim, wajyp şekilinde edemakdym. Şony beýan etmeklik üçin, bildirmeklik üçin etdim diýýär. Şonuň üçin pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem käwagt Bir zatdan gaýtarýa, soňam şo gaýtaran zadyn etýä. Näme üçin? Ýani şu men gaýtaran zadym haram şeklinde diýip düşünäýmesinler diýe. Soň özi etýä ýem düşündik ýani näme? Jäiz eken, düşündiňmi? Ýa etme diýen zadyny kä wagt özi etýä. Bir gezegem bolsa etýä haýatyna näme? Şo haram däl, ýöne mekruh, şony düşündirmeklik üçin etýä. Ýedinji näme? Inde kulli hadesin. Namaz oka okama. Haçan täret bozduň? Hä, näme amal bilen bizdenem öňürti jennete düşdüň? diýýär. Inni dahaltul barihatal jennete fesemi'tu haşhaşataka emami diýýär. Ýani düýn ne agşam e, jenneti göremde diýýär. Jennete giremde diýýär. Allah Taala näme pygambere jennet görkezýär, içini aýlandyryp görkezýär. Şonda diýýär, Näme, seniň sesiňi eşitdim diýýär, öňümde, jennetde seniň öňüňde sesiňi eşitdim diýýär. Fekale Bilal, şonda Bilal näme diýýär, Ýa Resulallah, eý Allahyň Resuly, ma azzantu qat illa sallaytu rakatayn. Ýani azan aýtdymmy diýýär, gony yzyndan iki rakat namaz okardym diýýär. Wa şoň alam wala asabani hadathun qat illa tawazzatu indahu. Edil şoň alam asabani hadath. Bana bir täretim bozdummy bir ýerde diýýär. Dessine göni yzyndan täret aldym diýýär. Ýani azansyz, täresiz azan aýtmadym diýýär. Täretimi bozubam täresiz gezip görmedim diýýär. Fekala Rasulullah şonda pygamber näme diýýär? Lihada. Ýani şu amallaň üçin diýýär. Onda sen näme? Jennetde sesiňi eşden bolmaly biz diýýär. Sekizinji näme? Minel gaý. Bu soňdan soň. Şo hadysy näme Söwbana gürrüň berdim diýen. Ýani Rasulalla gusansoň näme agzyny açyp näme täret gylypdyr diýdim diýen. Şu nähil dogrumyka diýende näme diýen faqala sadaqa diýen. Abu Darda ýanky Söwban näme sen kimden eşden bolsaň näme Dogry eşitipsiň diýýär. Ana sababtu lehu wudu'ahu diýýär. Şonda şoň täret suwuny akdyran mendim diýýär. Söwbe. Ha me'dan diýýär, me'dan duşýar söwbana. Olam näme Ebu Dardadan eşitdim diýýär. Şu dogrumy diýende ýa söwban näme diýýär Ebu Darda dogrusyny aýdypdyr diýýär. Şo Rasulullah şonda näme täret suwuny men akdyrdym diýýär. Soň dokuzynjy nämesi men ham min hamlil meýiti diýýär. Ölini göteren adama-da täret almaklyk sünnet. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Men gassala meýiten felýagtasil we men hamalahu felýetawazza diýýär. Kim ölini ýuwsa, näme özem gusul alsyn, kim ölini göterse täret alsyn. Ýani sünnet şeklinde kim ölini ýuwsa,